وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Zaista zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, njega hvalimo, njega pomoći, oprosta i uputu tražimo, njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo zla naših duša i zla naših dijela, koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen nikoga u zablu ne može odvesti, A koga on azze o džel ostavi u zabluju, taj nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano sem Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed Allahov robi Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da izigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo i keafirima i mušicima. A zatim, najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najgore stvari po dini su novotarije, stvari ne utemele na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a svaka novotarija zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Draga braćo i sestre, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilato nagradi na ovom skupu i prisustvu, da podari snage i sabora da se okoristimo onim što čujemo, ali na početku da se prisjetimo jednog našeg brata koji ove godine nema među nama, bio je. To je brat Muaz, rahmetullahi aleyh, koji je prošle godine u ovo doba sjedio ovdje sa nama. A sad se nadamo da je Allah subhanahu wa ta'ala mu podario džennetke ljepote i vrtove da uživa u njima i molim Allaha da mu to primi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala primio svih naših šehida i da im dane nagradu, da se smile našim ranjenim i bolesnim, da izliječi, da im olakša i da podari da put kojim su oni prošli sprijeći poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da im je tim putem idemo hrabro i čvrsto i nepokolebljivo, ne bojeći se pritome ničijeg prijekora, nego se samo bojeći Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovu manju djecu, ako primijetite malo da govori da se još nisu naučili sjediti, malo i onda onaj razvojite nas da još dodamo, braćo, vezano za djecu, najvažnija stvar za djete je da ga nauči stjediti. Pa da mu se onda govori nešto što bi njemu bilo, inša Allah, od koristi. Ljudi koji su nas pretekli, Allah zna u tim stvarima i razumijevanju Allahove vjere i podučavanju djece islamu, kažu da je osnovna stvar da se prvo djete nauči stjediti. Kad se nauči stjediti, onda možeš govoriti Allahov dinu. Pa oni koji ispravno to čine imaju praksu jako u tome, kažu kad se djeca podučavaju znanju, kad je njegov doručak je kašika meda i kašika maslinovog ulja. I onda poslije koju godnu stranicu napišeš, ne da mu dadneš knjigu u ruku, nego mu napišeš na onaj komad papira ili nečega, on tu stranicu odmah taj dan nauči na pamet. A kod nas ustane u 8 ili u 9 ili u 10 sati i doričke oko podne i posle podne gleda crtani i tako dalje. Sada nas Allah sačuva od toga, nego da nam dadne snage i bereketa da ovu djecu koja stoje pred nama, da ih podućimo onako kako je to praksa u islamu. Ono što je važno, braće, ukazati ovdje danas, što sam mislio da kažem nakon prisjećanja na ovu našu braći ove lavove, umeta koje Allah subhanahu wa ta'ala počastio neke šehadetom, neke da se danas bore na bojnom polju, a mi ćemo naravno gledati na ovim prostorima da očuvamo čast Islama, pa makar i mi svoje živote založili na Allahovom putu, a molim Allah istinski nam podari snage da budemo od onih koji će prenositi zastavu La ilaha illallah Muhammedu Rasula na ovim prostorima, pa makar dali svoj život na Allahovom putu i uložili sve svoje metke, mi inša Allah nećemo od toga odustati. Ono što je važna i primjetna stvar jeste danas da se velika kampanja diže na one koji odgajaju omladinu da budu robovi Allaha subhanahu wa ta'ala. Najvažniji braću projekat koji u našim glavama sad trenutno radi jeste da pozivamo ljude da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala na način kako je to učinio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Najvažnija obaveza roba na zemlji je da roboje Allahu azze o djelo onako kako njemu uzvišenom dolikuje. Zato ovo djeto ima računa da uložiš veliki trud da ga ovo naučiš. Da ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio da njemu robuje. Da ga je stvorio da to čini na način kako je činio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. I to se zovu ljudi od odgajivačkog uma. I nas je Allah uzvišen i počastio da imamo priliku da podučavamo ovu djecu i da pozivamo ovaj narod rogovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. I oni su stavili te odgajivače na listu terorista, na listu ljudi koji su opasni po integritet države i tako dalje. Jednici koji nisu razumjeli zašto žive na zemlji. I onda prate najbolje i najodabranije Allahove robove koji hodaju sad po ovoj zemlji. Da ih prate i da im pripremaju zatvora i ćelije i proganjanja samo zato što govore naš gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala. I mi ćemo pozivati da se robo i njemu uzvišenom onako kako to dolikuje. Zato oni su u slas nisu nikad osjetili u svojim prstima. Zato su okrenuli svoja strela i koplja prema nama, želeći time da zaustave A šta će zaustaviti jadnik? Da zaustavi slast imana koju ti nosiš u svojim prsima. Pa to se ne može zaustaviti topom čovječe, kako ćeš ti zaustaviti televizijom, kako ćeš zaustaviti nekim samo sredstvima za praćenje i tako dalje. Da zaustaviš onoga koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala više nego što sve može pregledati svojim očima. Kad bi mu čitao zemaljsku kuglu, dao to za njega nije ništa. Kad bi mu dao čitav sad magla, on ne bi sabaha ostavio. Kako ćeš ti takvog čovjeka pratiti? Kad su bilala radijallahu anu, stavili na mučenja mušnici u Mekki i najtežim metodama ga mučili. Šta je rekao radijallahu anu na kraju? Kažu, tako ti Allaha bila, kako si mogao izdržati to? To su silne žege i vrućine i kamene na prstima i matolama udaraju da te što više oštete kada je tako mi Allaha zbog slasti, imana i ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nisam osjetio. Zbog slasti imana koju ja nosim u svojim prstima nikakvo mučenje nisam osjetio. Allahu subhanahu wa ta'ala mi vraće zahvaljujemo što smo doživjeli jedan dio takvih stvari. Sve što više ovi fagani komunistički sinovi danas gledaju da kod nas <clears throat> što više to praćenje povećaju iskušenja i prijetnje, slasti, manati, ne da da ništa osjetiš od ti te goba. Ko osjeti te gobe, onaj koga je strah. A strah da je da ne bi bio ili ubijen, ili da ne bi ostao gladan. Allah subhanahu wa ta'ala baš ti zagarantovao sigurnost kad? Kad svoj iman svežeš za njega azze o kad svoj iman usmjeri samo na vjerovanje, onako kako je to učinio poslanik sallallahu alaihi sallam. I kaže uzvišenje stazbila, Ellezina amanu, volam jelbisu imanahum bez zulmin, volajke lehumul emnu, lehum muhtedun. Zaista oni koji vjeruju i svoje vjerovanje nisu presvukli širkom, ni zulumom, oni su sigurni. Pogledajte Allah subhanahu wa ta'ala garantuje robu. Ako se obavežeš na iman Allahu jednom i jedinom, ako budeš vodio stazom kojom je išao poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ne bude svoj tevhid i svoje vjerovanje prekrio ničim što je prljastina i zulum i širki nepravda, Allah subhanahu wa ta'ala ti garantuje sigurnost i on uzvišeni kare da su to upućeni ljudi. Pa zar ima veće i ljepše nagrade od toga tako vam Allah uzvišeni. Zar ima veće slasje da rob osjeti od ovoga? Zar ima veće ljubavi da ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala? To danas mi treba da pozivamo ovaj kaum i da im govorimo. I da odgajamo ovo djecu šta znači robovat Allahu subhanahu wa ta'ala istinski. Da ga naučiš da on iz malena slavi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se njegove sve žele usmjerene da što više nauči i saznao da mu Allah subhanahu wa ta'ala olakša ostatak života. Jer mladić koji odrastao pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala po hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam bit će u hladu na sudnjem danu kad neće biti drugog hlada. A osim toga Allah uzvišeni mu daje da čitav život provede u rahatluku zato što je mladost proveo i badetu. Ovo je omladina koju mi želimo odgajivačkog uma Allah dao jer onaj koji uči Allahovu knjigu, braćo, ima odgajivački um. Onaj koji uči hadis poslanika sallallahu alaihi sallam i siru ima odgajivački um. A šta je suprotno tome, braćo? Obmanjivački um. E ovi danas komunistička sorta i ostale sorte mušnika i nevjernika imaju obmanjivačke umove kojima odvode na stramputicu. I šta je suprotnost u ovom jeru islamu kad se uče stvari? Uvijek ima jedna suprotna drugoj. Ako mi kažemo mi smo od daivačkog uma s druge strane imaju odmanjivači. I ovi odmanjivači zavode ove mase baš vreće zbog čega? Zato što mi pozivamo robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala jednom i jedinom. A oni pozivaju robovanje šeitanu lahnatullahi alaih. I njihova skupina ide sa njima zajedno, a naša skupina inša Allah ide u društvu poslanika sallallahu alaih sallam na sudnjem danu. Mi se s ovom nadamo i zato veliku žrtvu ulažemo, ne bil nas Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu proživio u društvu poslanika sallallahu alaih sallam. U društvu Bilala radijallahu anhu, Ne bi li Muaz radijallahu anhu sreo Hamza radijallahu anhu. A molim Allaha da i nas učini šehidima na njegovom uzvišenom putu. Pa da i mi okusimo ono što je okusio onaj koga mi volimo. Mi kažemo volimo Hamza radijallahu anhu. Ali mora u srcu postojati žela da stekneš ono što je on radijallahu anhu stekao. Međutim, ovi obmanjivači javno, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala kad spomineš, nevjernike. Ne kaže samo oni koji ne vjeruju su takvi i takvi. Ne kaže se zvila ellezine inda ellezine keferu wa sardu an sabili Allahi. Ne dalle a'malehum. Oni koji ne vjeruju, oni i odvraćaju od Allahovog puta, mi ćemo njihova djela poništiti. Ne samo da ne vjeri, nego odvraća od Allahovog puta. Jel ovi mušnici na ovim prostorima, Ne samo da neće da vjeruje, ne samo da pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala druga, nego navodi i odraća mase od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala i navodi na robovanje šeitanu la'natullahi alaihi. Samo u ovoj noći u kojoj su se bošnjaci još jednom debelo sramotili, u kojoj su se muslimani u čitavom svijetu debelo sramotili. Zbog čega? Zbog toga što slavenja uzu billah i ta'ala, ono se Allah subhanahu wa ta'ala najviše mrzi. A oni to obilježavaju. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje, kaže se billah, wa kalu tehadar rahmanu valada. I govore milostivi je sebi uzeo djete. Ne uzu billah. Najsveža vrsta grijeha i širka, oni to rade. I kaže Allah uzvišenje sad bila, te kada sema vatio te kratorne minhu, وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا en da'u lirrahmani valada. Gotovo da se nebesa raspadnu i da se zemlja provali i brda u komadiće zrobe zbog onoga što oni govore. Zašto ovo, braću? To siru spominje zato što nebesa vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala istinski. Zato što brdo stoji Allah ga uzvišen i ustavio i stvorio i stoji pokorna Allahu azze ođel. Zemlja leti i okreće se pokorna njemu uzvišenom. Neće nikad učiniti širka i nepokornosti, nego sluša šta mu se kaže. I onda se pojavi sorta obmanjevača i nevjernika koji rade ono što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I govore, on je uzvišen i sebi uzeo djeta. Ne uzda bi zaista. Molim Allah da nas sačuva i naša pokoljenja od takvih grijeha i teških stvari. I onda uvlače ovi obmanjevači. Mase ljudi da dolaze da obilježavaju Šta? da bi dao dao i širik na uzubillahi ta'ala. I znate li koja je zemlja najviše sredstava potrošila na zemaljskoj kugli u obilježavanje ove vrste širka? Sad bi odmah kazali Amerika. Nije. Kina nije. Nego Kuvajt. Muslimanski Kuvajt je potrošio najviše sredstava u prošloj godini. A u ovoj godini da se ne bi ponovio, kuvajte mi rati su se utrkivali da ih preteknu. Da ga upiše u Guinnessovu knjigu rekorda. Jadnik. Da potroši miliona ovaj u Africi nema samuna. Ovaj u Somaliji ne zna šta je kak čiste vode. Ali on hoće da ga upiše u Guinnessovu knjigu da on puca i javno svali na uzubillahi ta'ala da se rodio Boži sin zamisliti toga grijeha i tog širka. I javno pomažu nevjernike u borbi protiv islama i muslimana. I onda kad je upita šta se kare musliman, kapi kare dobri, e šta ćemo kada za takve, šta je islam za takve rekao, koji radi protiv islama i bori se protiv islama i na kraju kare to je islam. E nije na on zindijak, zendek. Zato što radi ono što je suprotno islamu i onda kaže da je to islam. Ne samo da on skrenu, ne samo da on krije svoj kufr i ispoljava ga onda javno, nego poziva mase da slijede njegov islam. I onaj u Čečeni poziva Čečene i kaže mi smo obavezni sve ruski zakon. Ova Ovaj Emiratima kaže kraljev zakon. Ovaj kaže u Saudiji kraljev zakon. Ovaj jadnik u Bosni kaže demokratski zakon. Naš kada je zakon je parlamentarna demokratija i obaveza svih građana Bosne i Hercegovine da poštuju prava i ustav parlamentarne, nesretne demokratije. A mi kažemo javno La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Naš ustav je Kur'an kada bi svi potrkali. I onda oni kažu prati. A mi uživamo što te prati. I na kraju ako mu Allah dadne priliku da se ubije, ti jedva to i čeku. I onda on jadni sve izgubi, a ti sve dobiješ. Zašto? Zato što Allah počastio za to. I ono što te Allah počastio, ne daje to od tebe, neki da je život i neki da je vaši metak, ali ne daje vina. Zašto? Zato što je to najvrednija stvar kojom te Allah počastio na zemlji. A da oni ovo znaju, ne bi bili tamo nego bi se on utrkivao da slijedi Kur'an. Da samo jedan ajet prouči u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže sa zbillah. Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Zaista ovaj Kur'an vodi jedino ispravnu putu, nema više puteva. I donosi radosnu vijest onima koji vjeruju i rade dobra djela da ih čeka velika nagrada. Jedan ajet. Drugi ajet kaže Allah subhanahu wa ta'ala se bila لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَفَلَا تَعْقِلُونَ Mi smo vam objavili Kur'an i u njemu je vaša slava, hoćete li se opametiti? Hoće li kao mdor sebi da kaže da me Allah počastio najvećom čašću na zemlji? Nego on bježi od toga i stidi se toga i slijedi nevjernike u stopu i na kraju uzme njegovu zastavu i obuče njegovo dijelo i javno puca na islamine muslimane. A kad se odvaži Allahov rok koji je pun imana, koji je dosrgo vrhunac islama i obuče dijelo džihada i uzme zastavu tevhida i krene hrabe na Allahovom putu da pomogne Allahov din, kaže takar je zaslužio zatvor. Nesretnici jedni. I on traži uspjeh. A vidjeli ste i kako plaću kad dođe momena da ga Četiška kama goni. Dreka ga stoji od, od straha. Ko se tada raduje? Allaho mora se tada drži zastavu visoko. I kaže mi čekamo takvi. A vallahi čekamo i dan danas. Samo im Allah da nas pomogne i da nas učvrsti na dan kad on uzvišeni to odredi. To je iman islam. I kad ti to kažeš javno stavi ovu rečenicu na dnevnik. Evo im kaže. A kako će ti mladića koji je dostigo taj vrhunac i osjetio slasti badeta i da kažem otvoreno vraća Allah za subhanahu wa ta'ala pripremio za džennet. Kako će ga odvratiti? Ili kada ja ga poslao. Pa nisam ja dorastao da ga šaljem, nego je njega Allah već izabrao da on ide. Muaz radijel, rahmetullahi alej, naš brat, njega nisi mogao nikako da zaustaviti. Da si mu ceker para, da mi je rekao Muaz, tako ti Allah, evo, izaberi. Ne, ne, kaže, ja idem da steknem Allahovu uzvišeno zadovoljstvo. Allah ga pripremio, zato je samo se vrata milosti otvore i on ode. I onda braću kažu, otvoreno kaže ponosni muam. Molim Allah da mu podari firdevu. Isto tako brat Omar, rahmetullah alej, koji isto tako kroz ove mjeside prolazio, isto tako brat mi priča uživo, kada je svojim sam očima vidio kada je preselio. I kako je preselio na licu mjesta nakon pružio. Dok smo ga donijeli do kabra, on drži ovako ruke. Šta je to, braćo? To je počas od Allaha subhanahu wa ta'ala. Robovima koje on pripremio da ih uvede u džennet, inša Allah. Takvi robovi izlaze iz ovih generacija. Takvi robovi se među nama ovdje kreću i druže. Takvi su oni koji su shvatili šta je iman i šta je Allahov din. I onda se oni ne boje ničijeg prijekora kod koja Allah subhanahu wa ta'ala objavio se od bila ferate hafuhuma hafunim kuntum mu'mini Ne bojite se njih bojati, nego se mene bojite ako ste mu'mini. I kad se mu'mini odlaže da čekaju samo strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda se opet ove sorte jadnika dižu. Allah subhanahu wa ta'ala i to u jednom ajetu braću objasnio. Kaže se bila in ne ledine se Iza mesehum taifu mine šeitani se zekeru fe izahum obesirun. Zaista oni koji se Allaha istinski boje, kad sablazan šeitanska naleti, kad ove službe se sve dignu i kad se vojska obavijesti iz tužilaštva, te zekeru, oni se sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne bježe, ne sakrivaju se, ne prodaju metke i sjeđe da se sakriju, ne. Ne nego te zekeru fa izahom mubesiruni, nego se sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i progledaju. Usta progledaju, čekaju Allaha u milu. Da kare gospodaru naš daje nam ili pobjedu ili šehadu. To i mi čekali, molimo Allah nas počasti jedno od ovo dvoje. Jer na Allahovom putu, braće, imaju samo ove dvije opcije. Pobjeda ili šehadu. Nazad nema put. Zato se čeka poniženje i musibet ne do Allaha. Ali naprijed ima čekati ove dvije stvari. Ako te Allah odabre za šehida, alhamdulillah, rabbil alemin. Ako te počesti pobjedom, alhamdulillah, rabbil alemin. I u ove si situacije dobio. Molim Allaha istinski da nas učini od Da budemo vraćati dostojni sredbenici poslanika sallallahu alaihi sallam. Da budemo lavovi na Allahovom putu neustrašivi i zržljivi. I da ovu djecu poučimo vraćati tome. Oni će kazat kršite kada je prava djeteta. A ko je to pravo njemu dao? Jer ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. I nama date u obeze da ga mora skući da roguje Allah subhanahu wa ta'ala. Kako si mu pravo prekršio? A ako ga izvedeš iz da i odvede ga samo neke lude kuće u kojima će igrat po 12 sati, igrica i hodat bez pameti, kada on je dobio svoje pravo. Na ta prava ne interesuje, to šeitansko pravo. Na srce je pravo kojim Allah subhanahu wa ta'ala dao, a to je pravo da njemu uzvišenom roguje i da se nada, inša Allah, nagrade od njega ađe do džel. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne dulimo, da ovo shvatimo, da dobro razumijemo i da ova djeca shvate zašto i oni ove sjede. sjede. Kad bi samo ovo naučili da kare, sjedili smo 10 dana, 15 dana, I zapamtili smo samo rečenicu da se Allah subhanahu wa ta'ala stvorio da mu istinski robujemo. I kad šetan usmjeri svoje vojske protiv nas, da se njega uzvišenog sjetimo i tada ćemo progledati i osjetiti blagodat. Kad bi sam to zapamtio, on bi se sjećao do iduće godine šta si mu rekao. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim, da i ova djeca shvate i razumiju, da pa i ove majke i sestre koje slušaju da pomognu svoje djece da razumiju šta je din, da ga hrabro postiče i podržava, da na Allahovom putu ne plaće i da na kraju navedemo jedan primjer, braće, šta znači bogoboja bogobojazan Allahov rob, jer ovdje kad se braće radi o Allahovim robom, iskren, ne gleda se u godine. Nije uzrok da ovo djete sad se boji manje od mene zato što je mlađi. Ali on čišći Allah zna od mene. I možda se Allah boji više nego ja. Jedan šej prenosi uživo kad je jednog dječaka zateko da na vodi, došlo da nateči vode kad djete plaći. Kada zašto sinko plaće kad je od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da me kad je ne stavi u džehennemsku vatu. Šej zaplaka. Pa kad je ti si dječak volan, ti nemaš grijeha, ali kad je vidio se da se vatra loži sitnim trišem, kaže djete plaće od straha subhana. Maksu. Tako kažemo da ove djete mi inšala puno očekujemo. Najviše da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše da njemu uzvišom istinski roboju. Da shvate šta je robovanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I kad mu neko napadne taj svoj njegovog din i to robovanje, da onda izvuče sablju do smrti da je ne da svog dina. A ne da ga neko gazi i gnjavi ovda. I da mu tumači šta je parlamentarna skupta i šta je komunizam. A mi je Allaha molili 50 godina da nas ova zla potariše. I on bandi došao sad i opet hoće da nas podučava tome. Mi se Allahu utječujemo od toga. I bježimo njemu uzvišan da nas spasi i sačuva te propasti i nesreći. I zato kažem ovo što nas je Allah počasno treba debelo braće čuva. I treba debelo usadi djeti u njihovu glavu da on zna zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Zato kažem, pošto nas je Allah uzvišen odabro i počastio, molim Allaha da ustrajemo na tome, inša Allah, da smijemo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi obilata za vaš sabor. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala još jednom da pomogne islamim uđađe na čitavoj zemalskoj kubi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uništi sve nevjernike i da ih kazni inako kao se zaslužuje. Amin. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته